Eran behar da bi projet handi, buzbu agertzen diela hor, alde batetik mauleko espartina zentroa, mauleko heriko jaman nahi eta espalditik aipatzen jana, eta beste aldetik, Euskal Alkargoak sustengatzen jana ebai, Euskal Museoan adar bat, bela fea minbeatu da, igan asteko ikerzaleak, sibiroko historia zasolatzen den, Alkartian biltzar nausia, Ataratzen, egin zen biltzak hoi eta ataratzeko meak parte hartzen du Euskal Museoako sede hortan, sustengazale gazale gija, estonatu da azken juntan maulaik ihue eselako zin eta sustenguik eselako zagertu. Ikerzaleak eko laguntzalik ebai zinez inkieta gertu dia, Robert Elizondo ikerzaleak alkartekua agaltezkatu gynin juntan ondotik. Ez gila segur eh, zerbait eh, elkiko dela. Eta hoi... Eh, segur uh, lagun ez dugu lana egiten pakatuik ezateko prefosta. Bena gue lana maite dugu funartuik eh, izan, izan dadin eh, ez utzirik edo arantzik. Ondoioz, mauleko meak prentsan jakuri eta entzun dianaen gatik arrapostu bat eman nahi ukendu, ez duhun hartzen mauleko herriak ez tiala projeta susten gatzen. Il est de dire qu'on a décidé qu'il ne serait pas Mauléon parce que c'est pas la, vérité. Ez dugu sekulan erran ez zela maulen egin behar. Hartakoz jena zizuitek egin, hartaztez bat espartinia etxian eginen zela, eta egin ahi gynila, eta bi bai, sustengatzen gatzen gynila e, uskal museoan txedia. Bierimplantazion de du ebai berri ez zela hoi egin behar espartinian aipamen zentroan txedien gainetik, bi txediak behesi behar diela, eta lehen tarzun haik espartinia gune hori emanen diala ohartazi du. Mandata urentzia gabe abiasina hiduke.